nggon sego liwet anget ngono bareng sak krawitane ya, Nduk. Iya. Wis metu ta segane? Urung. Oh. Iki mung senggaan kok terus polatane kok terus elik. Ya, ya. Ya. Iku dadi sunnah sindut. Ora nyono yen kowe saiki ya rika-rika gawe lelagon. Timbangane meneng kok yung. Aku ki anggere prai ki lupute nganggit ya sok mancing. Eh, iya. Kowe ya sok mancing. Iya. Waton ora kepancing wae ya, Nduk. Hmm. Gandeng wis iso sinden yo, Ger. kuwi ndang tak rabekke ya nduk aja kesuwen nggonmu dadi prawan ndak selak kiamat aku urung duwe gegonto kepengin ngladeni wong lanang kok yung sebabe pengen nutuke kuliahku sik kuliah di bojo ki ora apa-apa kok ngger ora engko ndak ganggu nek kuliah ya sing tenan aja nganti nempuh paribasan yang sawah nguluk ki layangan pamite kuliah tibake pamite jer arep nyang kampus wae jebul nyingkiri gawean omah ora kok yo iya yo nger yo kowe njupuk jurusan apa fakultas hukum kowe dihukum pirang sasi wong jurusane kok anakku nger anakku syukur muga-muga enggal entuk titel SH yo nger iya Yung, yung. apa dadi wong wedok ki abot ya yung. wo oh, abot wong wedok ki abote ngungkuli bumi kok nger nyambut gawene ora ketok ning abot ki wong wedok mulane nek ana wong lanang sak maido nyang wedok ki aku melu srek atiku wong lanang mentang-mentang peso golek kaya nyang wong wedok sia-sia ki aku ya. Ora lilo aku. Monggo wong wadon ki saka guru. Ala e bocah ki pangluwen tai ana biyong Nek nganti wong wedok di sia ki aku melu keloro-loro. Rahayune bapakmu biyen ki karo aku apik. karut karo aku ki apian bapakmu biyen ki. Bapak biyen sabar, sabar. Jenenge ya sabar kok. Bapakmu biyen ki wong meneng, sing grapyake malah aku. Bapak eh eh. Bapakmu ki nek mundhut apa-apa ki ora tau ngendikan ki ora tau mung nuding ngono ae. upamane bapakmu ki kepareng dahar terus nuding meja dahar aku terus tata dahar yen kengromo ki ngrasake siram nuding anduk aku ya terus njupuk anduk sak sabune nek bapakku ngrasake sare nuding neng gon nang nuding neng gon pesarean aku ya terus mapan oh my contohnya kang segara gadung lan kembang menurut kang esmu arom winor sumolang ambar-ambar mawar kuku sing tupa kang melon kelon-kelon amor meko lir membo toro tan samar pamoring soksmo sinok ma ya winah ya wengah simpen telenging kelbu pambukaning warana paralen saking liyep sang nata nggene manjing jroning kedaton nengno kawuwasa ing mangke datang kaya ingkang mapan wonten ing begelaran ketingal sambung samapta Raden Dursasana lenggah wonten pegelaran gedangkrang lenggah sila tumpang hanenge menika to warnanira panenggak kurawa satriya saking banjar junut kekasih raden dur sasana milah raden dur sasana durgara sasana nggon nggone wong goroh candrane Raden Dursasana raine lonjong watake nakal galap menang brengkele dasar sugih reka pipine miring watake miar miyur TKT godhek wok darbe watak adrengan pikire baladak wulu jenggot dawa tur arang watake kuranging budi cepeting nalar Wulu jawes nglumpuk darbe watak tansah peteng pikire judegan atine. Gulu dawa terus jejeg watake lalen. Seneng sembranan. Geleman. Kala menjing kata mangga gedhe darbe watak dremba doyan memangan. Sugih pamikir tur petung banget. pundake kandel watake dosa bangkeane dawa garbe watak orang tepan redok karem olah asmara kaya sing rebab wetenge dandang darbe watak kurang duga-duga lawan watara tangan benggol tur dawa watake takat kuat ngangkat tindak ala kelawan becik pupune gedhe darbe watak ora sembodhe duwe karep pakulitane kasap darbe watak keseting samu barang gawe yen lumaku kecincalan darbe watak lecekan ing samubarang barang gawe yen mangan sinambi omongan mripate jelalatan akeh kacare tur kecape seru darbe watak atine rongeh yen turu ngorok kulino jingkrung tur kerep melorot darbe watak wani ngisin Raden Dursasana yen kepareng paras senengane gundul tur kerep lara untu ambak mengkono eh, wa ewa dene sang Dursasana nadyan pangeran ana dalam duwe samben golek wedi. Mula uripe Dursasana mung ana kalen. Sawetawis Radyan Dursasana ingkang lenggah pirsa ingkang paman ingkang sampun rawuh sigra jemangkah sang Dursasana. Eh guru kongso kong aku guru kongso tata kaya putu man man sengguni man sengguni sampeyan medal jawi lenggah pendati tur sasana nyuwun wertila Man, man seng kunawerto, man menopo wikato sing pasiwakan. Paman ingkang celak lenggai pun kalian koko prabu tebingin klo ngapian toro. Ulo sampun samap to ingkat disawik to ing diri nganglungakin jonggon dilingakin karno, man. <laughs> Ulatun imbab dari putro jengganti koko lo paneng kurowo. satriya banjara julut durusa salaman kula inggih nyuwun dawuh paman kepareng Mbabari putra sing ngandika kula pun karto marma lala baik baik sule baik eh uh, sudah lama sekali dak turun dak turun Justru kami tergopoh-gopoh ke hadapan Saiman. Mungkin ada info baik. Pak, pintas besok kapan, Pak? Saya dermo gantinya, Pak. Pak, Pak Sugini. Aku ki gumun eh ngatasi pilek setahun ke orang mari ki Ya, saya juga gumun. beritahu lah kami terima ganti Pak Pak latihan besok apa, Pak latihan ora tahu teko ngono kok dadak ya wite ini mau ngapi-api dadaknya jembawan Nek dapuk kula niku apa sih kudu duwi rawan ra kok itu. Wong pawan wagu kok irawan. Kula inggih dawuh paman keparenga Mbah Bari putra jeng ngandika kula pun Bambang Suwatama. Pastus ki arep obo sapa. Anak-anakku Kurawaja padha saur manuk nggonmu padha pitakon kuluk sareh sawetara. Liyane padha ngrungokno ingkang takon cukup salah siji anakku Dursasana. He, man. <laughs> Wonten dawuh. <laughs> Ngene ya, Lik. ingkang rinumpakana pasewakan Sinuwun Prabu Duryudana nggone tinagih Kakang Sukalima nagihake marang siswane Nalendra ngawau langit anak Prabu Suryanggana ingkang nalika semana sinaraya sinuwun supaya bedah ngamarta Mongko sinuwun nate paring dawuh yen ngamarta wis bedah Prabu Suryanggana bakal didhawuhake antuk ponakmu wadon ya putuku Silesmanawati. kakang Sokolimo ngengetake marang sinuwun nanging sinuwun paring dawuh kesaguhane Prabu Suryanggana durung tuntas nadyan Pandhawa sirnane anak Pandhawa durung karuan kabul kawusanane mongko anak Pandhawa ki yen ana panas kepanasan ana udan kodanan cara mase kaya mentas dileler cara gamane kaya mentas digrendong yen metu sewanci-wanci bakal muto watosi Ih, Ban, anak Prabu Duryudana kepareng bakal maringake wati waton Prabu Suryanggana bisa ngaturake dandaning para putra Pandhawa. Durung sawetara suwe nggone paring pangandika ketungka sawane adimu Tirtanata kuwi mau. Nalika semana Tirtanata kadhawan nenggo negara Ngamarta kang wis suwung. jebul wektu iki anak-anak Pandhawa wis padha bali maneh dipangarsani dening si Pancawala. Baline putra Pandhawa ngiringake sawenehing nom-noman peparape Bambang Partadewa. Bambang Partadewa kelakon ngrebut panguwasa negara Ngamarta Tirtanata kena pengabaran ing Partadewa nganti tumeka ing negara Ngastina Railing Purwodaksina. Sinong. Sinipun Prabu Duryudana kepareng bakal nindaki dhewe marang Amarta nanging dipenggak karo Kang Rama Sokalima. Kang Rama Sokalima ingkang saguh bakal metokake Bambang Partadewa. Dina iki Kang Rama Sokalima wis jengkar soko praja. Bakal ngampiri siswane yaiku Prabu Suryanggana wigati bakal prateng Amarta nundung Bambang Partadewa. aku lan sinuwun ngawangga ora kena keri kudu nguyung-nguyung prapteng nagara Ngamarta. Dursasana sak adimu kabeh aja mok kendhani nggonmu dandan kepara kenceng ana. Ayo padha takan tinderek nderek keng Rama Sukalima yen ana alusing tumindak karben diayahi keng Rama Sukalima ewadene yen ana agaling tumindak mengko kowe sak adimu kudu rumagang gawe kulup. <laughs> Yen kula pikir-pikir sing legan golek momongan niku malah Kakang Prabu Duryudana piyambak. Wiwit Joko nganti padha anak-anak oleh ngalah ten Pandhawa kok mboten pun-pun. Pun ping pinten Kakang Prabu Kuwirangan ping pinten mawon. Angger arep mateni Pandhawa ora mati kelakon malah Kuwirangan. Wiwit jaman pendadaran siswa Sukolimo rumiyin pun ketok candalane Kurawa sing dipangarsani sampean dhewe. Bratasena mangendemi bareng Bratasena mendem bongkok ayat-ayatan awake banduli watu cemplungke segara. Yen manut ukuran menungsa lumrah mestine Werkudara mati ning delalah man. Gandeng Bima pinayungan kali sing gawe urip Werkudara mboten mati malah Werkudara sewengi rabi ping pindho. ketemu ganjarane ketemu kanugrahane dipek mantu sang iwang baruna dipek mantu kalian Bathara buka malah inggih entuk putri kin pringgondani barang oh alah mbok nggih man man bareng kula pikir sing minterke wong bodho sing muwate wong ringkih niku malah Kakang Prabu Duryudana piyambak Yen pancen no pendol, ini ku sepinten kekuatan nih, mau ngelimang ewadene kerep dicoba kalih Kurawa suwe-suwe dadi kuat. Biyen Pandhawa niku bodho ning gading kerep dicoba Kurawa malah saiki dadi pinter. Kok ajeng mateni Pandhawa pun Tangeh ngangge lamun man man. Sabab menapa ketok, eh, Pandhawa niku mung 5 ning jiwaning Pandhawa mpun dijiwa kawula sak negara Ngamarta. Mila boten aneh yen Ngamarta tentrem kahanane kabeh padha jiwa ten Pandhawa. Ora mikir kuwi klambine apa, budayane apa, agamane apa. Wis nunggal tekad padha jiwa ten Pandhawa. Sapa sing moh jiwa nyang Pandhawa dudu ngamarta anggone. Lho niku mulo mboten aneh yen ngomah ngamarta saben omah enten gambar Pandhawa. Sebab padha jiwa ten Pandhawa. Nek ora gambare Puntadewa nggih gambare Werkudara. Nek ora gambar Werkudara nggih gambar Janaka. Boten lenten kok ngomah gambar Durma Gati niku boten lenten. Milo nggih, Man. Nek ndarat tur kula nggih pundi sigek semanten nggih mawon. Negara Namarta dijaluk kali Parto Dewa mongkon niku serayane anak-anak Pandhawa. Mumpun samestine wong oh, niku ndek-ndeke wong tuane dhewe saking Kurawa sing padha dakah-dakah. Padha ngetokke teng kamurkane padha Wani nempuh tentu minta sing cidra. Walah, oh, man, man. Wong urip sing digoleki napa? Sampeyan niku saya tuwa, menungsa niku beda kalih ula. Nek ula niku nglungsung nek menungsa niku mboten urung bakal swanten ngayunan mula nggih, man. Wiwit niki nggo nyicil nyuda dosa. Nyuwun pangapura kalih sing gawe urip. Ampun matur sing tu pindak sampeyan nasar niku. Lawang wong pripun kula niku ngarani sampean dewa. Jane Pak Kucil iki agamane apa malah kisruh kula niku. Coba to. Nek Kristen ora tau nyang gereja, nek Islam kok mung KTP tok lho niku mang pikir. Dur. Dur sasana. Kowe tak timbali ki ora kok aku nekake dewa takon mangsit ki ora.